Ako, ako, puro na lang ako. Ako naglilinis, nagluluto, naguhugas. Ano ba bang gusto mo ipagawa, senyora? Ako na na inaasahan mo sa lahat. Gaganan mo pa ako? Ano, walipin? Hindi mo man naisip ang hapahanan ko? Ganyan niya. Huwag mo na akong pansinin. Hoy, tignan mo ako, ba't kinakausap kita? ka? Balang araw, pagsisisihan mong pinabayaan mo ko. Uh... Ah.